mwamaze kubyumva ni umwanya w'ikiganiro gira icyo ushikirije ku makuru yaciye hano kuri nkaniro ariko ku bakunzi ba kino kiganiro tukabanza kubasaba imbabazi kuri uyu mwanya warenze ko eh, kubera amatangazo na karyo rero ko mugira icyo mushikirije ku makuru atandukanye yaciye hano kuri nkaniro muri iyi ndwi mm, tukaba twarabayagiye ibijyanye n'uko leta y'uburundi yiyemeje kubandanya iteramira amahoro n'umutekano hamwe no gukingira agateka kazina muntu biri mu itangazo ryasohowe na leta y'u Burundi ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere nyuma yahishira hamwe mpuzamakungu oni rifatiye ingingo yo gukura igihugu cy'u Burundi ikaba yari yamenyesheje ko hakiri byinshi byo gukora kugira ngo kunywanisha abarundi amahoro na demokrasi no kubahiriza agateka kadina muntu bitsimbatare mu gihugu ikanasaba leta y'u Burundi gukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo izo ntambamyi zihave muri iyi kandi twarababwiye ko ishyirahamwe nako twabibashikirije umunsi ko ishyirahamwe ry'amabanki mu Burundi rifashanije na leta rigiye kubaka ikibanza kinini cy'idandarizo ahoze isoko nkuru ya bujumbura byamenyeshejwe byamenyeshejwe mu nama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu mu cegeranyo ciyo nama cyasomwe n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yashikirije ko umutahe uzobugizwe n'amafaranga y'amabanki ayabikorera ibyabo canke n'izindi nzego hamwe n'amadeni azosabwa mu bigega mpuzamakungu ni bw'iyo soko yari yahiye ku bigeragezo bya mirongo ibiri n'indwi kwezi kwa mbere mu w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu n'ishyirahamwe orikome gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rirashima ishyirwaho ry'amategeko n'inzego zigejwe kurwanya igiturire mu burundi mu bigenekerezo rya cenda kigarama uko umwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kurwanya igiturire gabriel rufite iryo shyirahamwe akabona ko hacibonekeza ibyaha bijyanye n'ibiturire no gusesagura amatungo ya leta abona ko bidahanwa warongoye shirahamwe ridaharanira igicero bya politike asaba ko hobaho gukorana kw'abafise ico baterera muri ico gisata kugira ngo ako karanda karanduragwane n'imizi ku ruhande rwa leta y'u Burundi irashimishwa n'intambwe igeze ko mu kugwanya igiturire mu gihugu umunyamabanga ntegerezwa mu kirangange bw'ubutungane yerekana ko leta yashyizeho yongera irashyigikira inzego n'amategeko byo kugwanya igiturire akade harimana amenyesheje ko hakiriho eh, ko ariko ukugwanya igiturire atari urugamba rwa leta gusa agahamagarira umurundi wese n'ibinyamakuru gufasha mu gutuza igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta kugira ngo amafaranga leta ifise akoreshwe mu iterambere rusangi nayo mu bijyanye n'agateka kazina muntu murindwi kandi twarababwiye ko umugwi wigenga ujejwe kubahiriza agateka ka muntu usaba umukuru w'igihugu gihugu gukoresha ububasha habwa n'amategeko mu kugirira ikigongwe abafungwa bakwije ibisabwa byo kurekurwa sirite binyine muraba rungu uwo mugwi agasaba kandi umukuru w'igihugu guhimiriza inzego z'ubutungane guhanisha abagirizwa ibyaha bimwe bimwe guhanishwa gukora ibikorwa by'iterambere hakwihutirwa hakwihutira hakubashira mu munyororo hari imitangazo, yashyize habona kuri uyu wa kane kumuhari ku mugwa mukuru wa politiki igitega amakuru saya gusa twababwiye turabwiye kandi n'ibijyanye n'abana barenga ibihumbi bitanu na mirongo irindwi twabishyikirijwe uno munsi kari bubadorose urucanco rukinga indwara y'agasama iriko irandagata mu turere dutandukanye tw'igihugu maze abadorose urwo rucanco bakaza bari mu burere 14 mu ntara z'ubuvuzi 14 mu kiringo c'indwi hariwe amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo kugira ngo kamisha makuru muganga urivye nije imbere arungwe mugambi w'igihugu je gucandaga kamenyesha ko izo canco zo tangirwa ku mavuriro no mu bindi bibanza bizi murakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu hamwe na mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu bashaka ni ukoresha kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu yewe mhm. eh, ejo bundi mw'iyo ndwi nari ku rubanza ngaho i bujumbura mhm. umukuru w'igisagara cya bujumbura narumvise yuko yiyemeje yuko agiye gufatanya n'abandi eh, mu kurwanya umugera w'abasirya nyandikiza mm. korona virusi mm-hmm. ahubwo aragenda amuteye intege mm-hmm. mu intege rero mm. yashobora kumwereka nk'ahantu nka habiri n'imiburiburi yohakorera aba bantu bakwirangiza umugera wa sida nk'aba badandaza umubiri ni mhm. barabe babahe akazi bakora batumye babakoresha ibikorwa n'ukuri bikora ibikorwa by'iterambere mm. hanyuma n'ukuri turabona ko umugera wa sida igisagara cya bujumbura reke gutorwamwo umugera wa sida mu abakwiragiza umugera wa sida siho baherereye oh, siho baherereye ariko hariho n'abahone bariho kuko yewe ndahaciye ubwanjye jewe apolineri mm-hmm. barampamagaye bankarabisha nyine ukamengo n'ibintu badandaza byo babizi n'amategeko umukuru mhm. w'igisagara cya bujumbura rero ahantu hambere na mbere yotangura guhera ntabwo nyine mukamenye arabe mhm. aba bantu badandaza bakwirangiza umugira wa sida ni ukuri barabe hariho n'ahandi yabyibuka kuri nyakwigenderanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu yari yigaze gusohora itegeko aho bafata aba bantu bitwa maraya bose baba bafata mu gisagara cya bujumbura ndi ngaho mu kanyosha ariko ntiyavuze ko abo batowe ko umugera ari abo badandaza umubiri ya polineri ariko menyesha amakuru mhm. mu kurwanya tudutegezwa reka mu kurwanya umugera wa sida uhera ko aribyo byose biwutera none ko tuzi ko umugera wa sida wandurwa biciye mu buryo bwinshi urumva eh. icyo ni kimwe eh. mhm. ariko urumva na cyo kirimo rero nibaza yuko ariko nimumbabarire n'ishimiro cyoye nibaza yuko bodufasha mu kudukurira mu kudukurira abamaraya nagomba mvuge yuko kuri uyu muntu ah, ahagarikiye serikomi na kubahwa rusiri mm-hmm. arakwiye arakwiye ku ego byinshi avuga hari bimwe ari byiza bimwe atari byiza mhm. arabye ukuntu ukuntu abantu yatungishije abantu bamwe igihe afata ingingo y'uko boshyira imiduga ya ya leta bakayikura mhm. uramwikirana ndikunda kumviriza eh, urabona hagiye yarahombesheje leta mu buryo budasanzwe kuko imiduga yaciye igurwa ku ifaranga rimwe ikigurwa n'abantu bake ku mafaranga urutanga rumwe kandi abantu bayiguze babaye bake imiduga yari yakomeje ku mahera meza mm, none niwe yafashe iyo ngingo ga kagamafi hama na jenova ndamushigikiye ko jewe ndi umunyabujumbura mm-hmm. hariho ibibanza bimwe bimwe biteye isoni iyo turiko turagendagenda twebwe tubona ko ari ibintu biteye ubwoba mm-hmm. aho mukamenge yakubwiye ko ibyo yakubwiye ni ukuri mm-hmm. hakaba n'ahandi eh, eh, ahandi hantu nigeze kugendera muri zone ya kinama ahantu hari sitasiyo bita kuri mendeze munsi y'iyo sitasiyo ugezeho ku mugoroba uterwa n'ubwoba hari ubwana bw'imyaka umunani cumi n'ibiri cumi n'itatu eh, aho hantu uhageze uri umubyeyi ucubwira ubwoba mm-hmm. eh, urumva ukagenda ni ukuri aho hantu leta umukuru w'igisagara cya bujumbura kuri ibyangombwa ngo yoyifata mm-hmm. akabanza guhengera ku mugoroba agatuma kwanza abantu baperereza hama kubafatira kuhafatira ingingo yamaze gutuma abantu aho hantu harateye isoni mu gisagara cyacu cya bujumbura mhm. kikwiriye bakwiragiza umugera wa sida mhm. kuko iyo babonana n'ujya n'uriya ubwana bw'ubuhungu buto buto ububoyi ubuki niba usanga bose batonze ngo bo bakubwira uhagaze kugira ngo ni amafaranga ibihumbi bibiri gusa ngo ntiwigire mm. aho rero ni ukuri ndakivuze nakigenzuye mhm. kuko naravuye ahomba aho mukamenye narahagenduye kuko kahise kabo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi voy biteganyije urugero ko uyu munsi ntumeze neza habaye iki reka reka aha nabuze n'umpakaraka ngo ndabe ko noronka utwo mfungura bose igahita bakumenya ibintu mm. ba bose na ekoneti ku mafaranga amajana atanu ntiwihera iryinyo no ba bose gute nayo gufungura wumva nkubwire eh? ibibazo by'ubukene ekoneti yabikemuye ah. ubu yazanye poromosiyo yitwa ba bose na ekoneti ku mhm. mafaranga amajana atanu mm. aho utombora amakinga ku munsi ku munsi mm. amamoto burindwi eh? ku kwezi naho eh? ukitomborera bajaji y'umutobe ntonore oya oya nawe reka gushikuza ugira unyemeze ko nanje nokwibera bosi kumajana atanu gusa ni ukuri indwara n'indi rwose mm. bakwiye kuraba abajejwe amagara y'abantu bagacandaga abana bose ariko bavuze ko hariho intara zibangamiwe gusumba izindi ariko mugabo imigenderanire urabona nini irabaho kweri ariko iyo ndwara n'indi abana bose urakoze cyane joseph ngayikarusi ku nterano yawe isaha zirenga ku mirongo itatu n'itatu n'ikiganiro iwanyu uh, n'ikiganiro gira icyo ushikirije amakuru uh, yaciye ngaruka yadisanganiro mugashyikiriza ibyumviro n'intererano zanyu jandodiye ibukemba mhm, ibukemba mwiriwe amahoro yego cyane mhm, gira icyo ujikirije yego mhm. urara janda dukebuke mbakumbure agatelefone ntikari gatunganije neza kugira ngo ashobore gushikiriza icyumviro cyiwe na cyane cyane ku makuru yaciye ngaha kuri hadi isanganiro mu kiringo cy'indwi yose ugasanga wacerewe hanyuma utumvise inshamake ugasanga birakugoye hanyuma ka kabiri mm-hmm. nagomba mbwira uwo muntu wo mu maranza ni ukuvuga baratandukanya ibiciro njyewe sindi umudandaza mhm. ariko nk'uko babwiye leta yarashinze ibiciro mm. vuga gusa ikintu leta ikwiye gutandukanya barakwiye leta gushyiraho umufuko irangi mhm. ry'umufuko w'ijya wa mirongo ibiri na bine mm. kuko baravuze ko hari umufuko ugurwa ibihumbi mirongo itatu mhm. upima eh, eh, mirongo ine na gatanu n'ibice mm. n'upima mirongo ine na n'ibice urumva usanga nyine byo byoba n'ibibazo nk'ababyubatse usanga bishobora twese kubure hariho intara zibangemuye kuruta izindi inkaho mucankuzo naho nyene hamaze kwibonekeza na cane cane hari zimaze kubona ko eh, kubonekamwo abana bafise iyo ndwara nabo bagiye kuronswa izo ncanjo eh. mhm. murakoze namwe turabashimiye umwega bati urucanco rworonswa abana ko na cane cane ko hari imigenderanire na cane cane ntara imbibe n'igihugu cya Tanzania umunyari ku murongo alo turasazira ikiganiro gira icyo ushikirije nabyo mushikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku makuru twabashikirije mu kiringo ucindwi makuru atandukanye yajyanye n'incanco zigiye guhabwa abana bagera ku bihumbi barenga ibihumbi amajana atanu na mirongo irindwi twarababwiye kandi ku bijyanye na cyane cyane n'aho umuguru w'agateka kazina muntu usaba umukuru w'igihugu kuha ibindi bihano abafunzwe nko mu kubakoresha mu bikorwa by'iterambere kwihutira kubashira mu munyororo reka kandi uh, n'ibijyanye n'uko shyirahamwe ry'amabanki mu burundi ifatanyije na leta bagiye kubaka ikibanza kinini cy'idandarizo aho isoko nkuru ya bujumbura nk'uko byashikirijwe mu nama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu mu cegeranyo cy'iyo nama cyasomwe n'umunyamabanga mukuru wa leta prosper ntawugwamiye muri ibyo kandi twarabwiye n'amakuru ajyanye n'ikugwa uh, uh, ku rutonde eh, ingingo uh, y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni yafashe gukura igihugu cy'u Burundi ku rutonde bw'ibyigwa ku n'amahoro n'agateka kagena muntu Burundi ugashimishwa n'iyo ngingo ya oni igiye gutuma imigenderanire eh, hagati y'igihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu igenda neza mu kiringo cindwi hagati aho n'abagerageje kwakura muri kino kiganiro mu gihe hariho n'abandi ku mbere bitashoboke ko baronka umurongo mu kanya nko minota ishika kuri ibiri turasozerana kino kiganiro turashobora kwakira umunywanyi mbwiye ashoboye kuboneka